Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 1-ն է, տարվա 60-րդ օրը։ Այսօր գարնան առաջին օրացույցային օրն է։ Այսօրը պատմության մեջ 1565 թվականի այսօրը հիմնադրվեց Ռիո դե Ժանեյրոն, Հարավային Ամերիկայի ամենամեծ քաղաքներից մեկը։ 1803 թվականի մարտի 1-ին Օհայոն դարձավ Միացյալ Նահանգների 17-րդ նահանգը։ 1810 թվականի այսօրը Ալեքսանդր Կայսեր հրամանագրով Աբխազիա միացվում է Ռուսաստանին։ 1811 թվականի այսօրը Եգիպտոսի կառավարիչ Մուհամեդ Ալին կոտորում է մամլուկների առաջնորդներին։ 1815 թվականի մարտի 1-ին Նապոլեոնը վերադառնում է Ֆրանսիա Էլբայում 10 ամիս տևած աքսորից։ 1867 թվականի Նեբրասկան դարձավ Միացյալ Նահանգների 37-րդ նահանգը։ 1947 թվականի այսօրը Աժույթի միջազգային հիմնադրամը սկսեց իր ֆինանսական գործառույթները։ 1992 թվականին Բոսնիա եւ Հերցեգովինան իրեն անկախ հայտարարեց Հարավսլավիայից։ 1995 թվականի մարտի 1-ին Հայաստանում սկսվում է պետական ունեցվածքի մասնավորեցման գործընթացը։ 1998 թվականի հենց այս օրը Տիտանիկը դարձավ 1 միլիարդ դոլար հավաքած առաջին ֆիլմը աշխարհում։ 2006 թվականի այս օրը Jordan Hill Railway Station-ը դառնում է անգլերեն Wikipedia-ի միլիոներորդ հոդվածը։ 2008 թվականի այսօրը Երևան քաղաքում ՀՀ նախագահի ընտրությունների բողոքարկման ցույցերի ժամանակ տեղի ունեցան բախումներ ոստիկանության եւ ցուցարարների միջև։ Արդյունքում զոհվեց 10 մարդ։ Այսօրը ծնվել են 1810 թվականին լեհ կոմպոզիտոր Ֆրեդերիկ Շոպենը։ Շոպենը համարվում է ռոմանտիկ երաժշտության մեծագույն վարպետներից մեկը։ Հիմնականում գրել է դաշնամուրային ստեղծագործություններ, Նրա մազուրկանները, պոլոնեզները, բալադները, վալսերը բոլորի կողմից ճանաչված գլուխգործոցներ են։ Նրա անկերտ Ռոբերտ Շումանն ասում էր. «Հանեք ձեր գլխարկները, պարոնայք, ձեր արժև հանճար է»։ Շոպենի երաժշտության հրաշալի հատկություններից է նրա հասանելիությունը։ Այն կարծես հոսում է սրտից դեպի սիրտ։ Նա օժտված էր բացառիկ մեղեդայնության զգացումով, Նրա երաժշտությունը բխում էր ինչպես գյուղական հին մեղեդիներից, այնպես էլ իր ժամանակակից քաղաքի երգից ու ռոմանսից։ Նրա պարային ստեղծագործությունները, մազուրկաները, պոլոնեզները, վալսերը սերտ կապ ունեն ժողովրդական երաժշտության հետ։ Շոպենը մի անգամ ասել է, որ իր երաժշտության ոգին մի բառով կարելի արտահայտել լեհերեն ժալ բառով։ 1886 թվականի մարտի 1-ին է ծնվել չեխական ցագումով ավստրիացի նկարիչ եւ գրող Օսկար Կոկոշկան։ Նա ավստրիական էքսպրեսիոնիզմի խոշորագույն ներկայացուցիչ է։ 1889 թվականի այսօրն է ծնվել հայ թարգմանիչ Աշավիր Խոնդկարյանը։ 1889 թվականին հայ նկարիչ Հովանես Թադևոսյանը։ 1892 թվականին ճապոնացի գրող ճապոնական նոր գրականության դասական Ռյունոսկե Ակուտագավան։ 1901 թվականի այսօրն է ծնվել հայ բանաստեղծ խորթային Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սարմենը։ Նրա իսկական անունը Արմենակ Սարգսյան է, Սարմեն անունը կազմված է Բանաստեղծի ազգանվան առաջին վանկի Սար եւ անձնանվան երկրորդ վանկի Մեն մեկտեղումից։ 1906 թվականի այսօրն է ծնվել վիետնամցի քաղաքական եւ պետական գործիչ Ֆան Վան Դոնգը։ 1992 թվականին իսրայելցի քաղաքական եւ ռազմական գործիչ Իցհակ Ռաբինը։ 1946 թվականին ամերիկացի դերասան, պրոդյուսեր եւ գրող Լանա Վուդը։ 1960 թվականին հայ քաղաքական գործիչ Արմեն Ռուստամյանը։ 1963 թվականին գերմանացի երգիչ երգերի հեղինակ, կոմպոզիտոր եւ երաժշտական պրոդյուսեր Թոմաս Անդերսը։ Անդերսը եղել է գերմանական հանրահայտ Modern Talking դուետի անդամը։ 1966 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի կինոռեժիսոր, պրոդյուսեր եւ սցենարիստ Զակ Սնայդերը։ Զակ Սնայդերի ամենահայտնի աշխատանքներից է 2006 թվականի նկարահանված 300 սպարտանցիներ ֆիլմը, որտեղ նա ֆիլմի եւ ռեժիսորն է եւ սցենարի հեղինակը։ 1969 թվականի այսօրն է ծնվել իսպանացի դերասան Խավիեր Բարդեմը։ 1978 թվականին ամերիկացի դերասան եւ ռեժիսոր Ջենսեն Էքլսը։ Նա առավել հայտնի է գերբնական հեռուստասերիալում Արնավորած իր դերով։ 1980 թվականի մարտի 1-ին է ծնվել ռուս գեղասահորդ երգչուհի դերասանուհի եւ հեռուստահաղորդավար Աննա Սիմինովիչը։ 1987 թվականին ամերիկացի երգչուհի Քեշան։ 1994 թվականի մարտի 1-ին է ծնվել կանադացի երգիչ եւ երգահան Ջասթին Բիբերը։ Այսօրը տոնում են։ Միացյալ Նահանգներում այսօր գունավոր կանանց ազգային օրն է։ Բոսնիայում եւ Հերցեգովինայում անկախության օրը։ Իսլանդիայում գարեջրի օրը, Լեհաստանում անիծված զինվորների օրը, Պանամայում սահմանադրության օրն է, Պարագվայում հերոսների օրը, Ռուսաստանում այսօր իմունիտետի օրն է, Բուլղարիայում Մարտենիցան, Ռումինիայում եւ Մոլդովայում այսօր տոնում են Մերցիշ օրը։ Համաշխարհային տոնացույցում այսօր քաղաքացիական պաշտպանության օրն է։ Այսօր մարտի 1-ն է։ Տարվա ավարտին մնաց 305 օր։